Добрий день, мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Ішов я долами, степами через луки, гори, ліс і торбиною з казками заплетіва я вам ніс. Та у дальнім темнім гаї, як він зветься, не згадаю, довелось зайчат зустріти. Просять казку розказати. Що я мав, скажіть, робити? Мусив торбу розв'язати а зайчата довгі вуха люблять казочку послухать. Тож я й сів під кущ калини, все кажу казки нові. Потім глянув у торбину, залишилось тільки дві. Е, сказав тоді зайчатам, мушу з вами попрощатись. Бач, як довго засиділись. Ну, бувайте, побіжу. Ще дві казочки лишились, то малятам розкажу.